an der Lotrubrik vun der Lettzebuier Bahai. Theme vun Haut, Schicksal an Nëtt-Existenz vum Besen. Mikro de Jean-Marie. As Schicksal vun dem an Helio Schröfte rietz geht, virausbestimmt. Aber ja, hudet an eure Sinn, dem Schicksal willen aus dem Weh zu goen. Abdul Baha, Jong vum Begrünner vun der Bahaire Leon, huet op dess froh fir 100 Joer folgend Antwort ginn. Hier seet et gët zwo Äerte vu Schicksal. Di eng ass bestimmt an die Anne ass bedingt. Dat bestimmt Schicksal kann net geënnert ginn an dat bedingte Schicksal kann méiglicherweis antreden. Loo Wie so oft an der Bahaischriften kräie ma un Han vun engem konkrete Beispiel aus der Natur e geestigt Prinzip erklärt. So ass et fir eng Urlech lucht, hiret bestimmt Schicksal, dat het Urlech verbrennt. Dass sie schlussendlich ausgeht, als do fir eng Bestimmung, de nicht ändern kann, weil wellt jo bestimmt Schicksal ist. Genauso as et Joch mat eisem Kierper. En zerfät, zobal seg Lebensskraf zersteiert gëtt an ophelt. So wie dëlech Luucht ganz secher a Läche wert, van dëlech verbrand ass. Man bedingte Schicksal as et ernstnecht. Et kann en net mat dem Hai vergleichen. Während dem nach Urlech an der Lourders, kën de Bemolle starke Wand den Lucht ausbläst. da das bedingt Schicksal. Aber das also intelligent, dem Schicksal war möglich aus der Face zu gehen, vorsichtig zu sehen und aber abzupassen. Mit dat bestimmte Schicksal also an eisem Vergleich, duellig an der Luft, ka weder geändert, nach an lenkt gezogen. Et muss passieren. Et as unvermeidlich. dass d Luucht egent wann enke ausgeht. Soweit zum Thema Schicksal. Ein aner Thema war den oft an der Beheischraften rümpfend, ass dat Beist existierte eigentlich net. Et Beist am Mënsch, am Déier an der Natur gëtt go net. Unwissenheet oder Ignoranz zum Beispiel ass weiter neicht, wie d Fehlen vom Wissen. Irrtum as Fehle vum Richtien. Vergierslichkeit as Fehle vum Gedächtnis und damit as weiterneisch wie Fehle vun der Vernunft. All dat huet keng richtig a wirklich Existenz. So as Damut och Fehle vum Reichtum, Krankheit, Fehle vu Gesundheit, den Tod, Fehle vum Lewen erschwächt d'Fehle vu stärkt. Dat Beist, wat man kennen, besteht der Wirklichkeit gar nicht. Weil alles, wat Gott erschärf wird, heute gut erschärf. Dunkelheit als jord Fehle vu Licht, wat kein Luch do ist, als ein Deichter. Licht als etwas, was es gibt, aber nicht Dunkelheit. Reichtum als Abswart besteht. Armut existiert nicht. Und nochmal, dass es klar dass das Beis zu sich nicht existiert. Das Gut lebt also, das Beis geht nicht. a wiemmer gowich das Rubrik auf Freiheit vun der Lettzeboier Bahai. Lo um Internet an www.brhi.lu.